Ç'a bëhet? Mirë. Mirë. Ti Ardi, mirë? Mirë, mirë, po. Keni ardhur gjithë kështu si të errta sot. Me ah, grira e me të zeza. Po, pra, është po, pra, është efekti i kohës. Shiko, shiko. Kam vetëm Lori. Lori është është pranverë çdo ditë. Po, Lori është pranverë. Lori është gjithmonë i çelur. Mjekra e Lorit një tufë me lule. Po. Buqe. Nëse, ehm, do të hapim programin tani zyrtarisht, si çdo ditë tjetër në klubin, zyrtarisht fjalë e madhe, neve asnjëri s'veshim kravatë. Alvar Nunez Cabeza de Vaca u bë europiani i parë që dihet të ketë shkuar në Teksas. Në vitin 1860, Abraham Lincoln zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1861, u lind zbuluesi i basketbollit James Naismith. Në vitin 1873, U themelua Halifax Rugby League Football Club. Në vitin 1893, ndërron jetë në moshën 53 vjeçare kompozitori rus Tchaikovsky. Në vitin 1928, Herbert Hoover zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1957, Felix Gaillard zgjidhet kryeministër i Francës. Në vitin 1975, Good Morning America transmetohet për herë të parë në ABC. Në vitin 1986, burimet e shërbimit sekret amerikan vërtetojnë rrëfimin e botuar në revistën libaneze Ash Shira, në të cilën thuhet se amerikanët kanë shitur fshehurazi armë në Iran në kuadër të përpjekjeve për lirimin e shtatë pengjeve amerikane. Në vitin 1990, Arsenio Hall fitoi një yll në Hollywood Walk of Fame. Në vitin 1999, votuesit australianë refuzuan referendumin për të mos e pranuar mbretëreshën e Britanisë si kreun e shtetit të tyre. Në vitin 2001, Britney Spears realizoi albumin me titull Britney. This is Club FM 100.4. Ora shkon tani 7:10 minuta 28 sekonda mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur është e enjte data 6 Kohë e mirë për ditën e sotme, sido që pak vranët tani në mëngjes, kam përshtypjen unë që shpresojmë që të ndryshojë. Do rregullohet, do rregullohet. Do bjerë nesër shi. Nesër do bjerë? Vërtet? Pasnesër nuk do të bjerë. Kështu që çdo gjë do të jetë vetëm nesër do jetë. Çdo gjë do jetë okay. Një ditë shi edhe e ka mundësi. Po, ia lejojmë. Sido që po shkon nëntori, mund të kishte qenë sezon shirash tani. Është vërtet. Mm -hmm. Por kam thënë që është duke ardhur. Mm. Nuk e kam ndjekur këtë çështjen e çështjen e motit, se kemi qenë tepër të zënë duke u marrë me çështje të tjera. Po gjithsesi lajme të mira nga gjykata e lartë në kryeqytet dje është liruar edhe guvernatori Fullani. Ardian Fullani. Wow. Me detyrim paraqitje, ka një masë detyrim paraqitje që nuk është pak. Për guvernatorin. Ëh, dhe ka qenë pastaj edhe sigurisht ëh nga akuza ose nga gjykata është dhënë ajo argumenti që ai nuk ka një rrezikshmëri. Mhm, nuk përbën rrezik. për publikun. Unë jam i sigurt që kjo është e vërtetë. Kjo është po. po. Ai nuk është se ngacmon ndonjë jo, njeri që ka jetën e tij, nuk. Nuk është edhe në kafe madje nuk rastisesh. Me fulanin, jo te kafe ku shkon ti. Pler. Do të ndryshosh kafen aty. Bëj shaka, bëj shaka me ty. Po asgjë s'ka problem. Bëj shaka me ty. Po edhe zonja Livar Golemi është uh, lënë me detyrim paraqitje. Mm -hmm. Mirë shumë. Kjo është uh, gjithashtu shumë gjë e mirë. Kështu që lajme të mira miq të dashur nga gjykata. Bravo gjykata e lartë në Tiranë ka liruar uh, zonjën dhe zotrin. Për zonjën e kemi këmbgulur që të lirohej prej kohësh. Mm -hmm. Ai i lir ishte, sepse thonë që shtëpia e tij është një 340 metra uh, lineare, kështu nuk e di se sa i bie katror, po disa hektar. Kështu që ai ai xhiro dilte gjithsesi. Edhe nuk është se do të bëjë ndonjë ndryshim. Por por por ky argumenti është është është i mirë, mua më pëlqen që nëse ti nuk paraqet rrezikshmëri mm -hmm. për shoqërinë, nuk ke sepse të mbahesh në burg. E vërtetë është. Dhe un kam qef, me thën drejtën, kam një mendje, nuk e di se sa, po duke qenë që i armës nuk jam. Për pau pau. Mm -hmm. Nuk jam as i sherreve, i sherreve këtyre gjërave konfronteve fizike. Un them të bëj ca krime nga këto që quhen krime me jak të bardhë. pa rrezikshmëri sociale. Mm -hmm. Po. Si vjedhje në përmasa të mëdha. E ke parasysh? Po. Gjëra të tilla të, si, të ngjashme. Në mënyrë që nëse kapem mund të gjithmonë ai kam gjithmonë atë kështu që nuk përbëj rrezik. Dal dhe unë një për... mund të bëj një emision mëngjesi. Ju më shikoni gjithë kush jam, ku jam, i thua? Absolutisht. Çdo ditë detyrim paraqitje në Club TV. Po. A e kupton? Edhe mandej jeton, jeton i lumtur. Thjesht më ka dhënë një ide, nuk them që do ta bëj. Por nëse do të bëj një krim, do të bëj një krim të kësaj. Të tillë, domethënë vjedhje në përmasa të mëdha, nuk merrem me me gjëra të tjera. Me huliganizëm apo vjedhje elektriciteti e këto gjëra të këto ha burgun vlla. Mm-hmm. Kështu që, nejse, ë uh, kjo është Ten Shake featuring Flora, si 19 minuta po vajti 20 po edhe 5 4 3 2 1 20. Okej. 7:20 minuta miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve nga Club FM në 100.4 edhe nga ekrani i Club TV-s. Unë jam Blendi Ieri Altini Olta dhe Lori janë këtu bashkë me mua dhe unë tani do të filloj programin me ca histori sot mëngjes. Ë, uh, këshillime, këshillime për ata që na dëgjojnë. Ne japim këshilla miq të dashur ju I zbaton. I zbatoni ato. Në jetën e përditshme. Tani uh, nuk ka hyrë ende këtu tek ne. Uh, në masë është fjala sepse nga sa lexojmë në gazeta lajme e gjëra që mësojmë, uh, përdorimi i drogës është në nivele gjithmonë në rritje, duket sikur gjithmonë më prezent paktën në mediat mm -hmm. ku flitet. Edhe ky sherri uh, që kishte ndodhur në atë masakrën e rrugës Elbasanit atje, kishte pasur uh, në bazë konfliktit Kam përshtypjen unë edhe narkotikët apo jo. Kuptohet. Siç po na tregojnë në uh, gazetat këto ditë, ndërsa detajet zbardhen. Megjithatë, ne do të flasim pak për uh, ato që quhen teste. Teste të drogës. Mm -hmm. Ti testohesh qoftë për përmbajtje alkooli, qoftë për përmbajtje droge në urinën tënde për shembull apo në gjak, Tam. kur të arreston policia apo kur ke një detyrë, një punë të rëndësishme. Ka për shembull djem dhe vajza që ngasin furgon furgon shkollash apo autobus shkollash, të cilat mbartin fëmijë çdo ditë. Kështu që një përgjegjësi e shtuar për të mos përdorur drogë. Mm -hmm. Dhe çfarë bëjnë? Um, në vende të ndryshme të botës, edhe atje ku bëjnë luftë civile deri para 2 vjetësh, në Egjipt e kam fjalën. Nëse ti do të jesh shoferi i një autobuzi fëmijësh, pam, për të çuar ata në shkollë, duhet që në mënyrë të rregullt të dorëzosh Pranë një lloj autoriteti që kanë ata atje, qoftë i firmës apo i shkollës vetë apo ndoshta i shtetit, mm -hmm. analizat ose e... një një një një kështu ça quhet, ku do të thësh? Një provëz. Një provëz me urinë, po. po. Dhe ata shikojnë, uh, nëse ti ke përdorur droga, droga të ndryshme, nuk ka nevojë të kesh përdorur atë natë apo apo atë mëngjes, mm -hmm. por edhe një muaj përpara, ato dalin. Dalin, dalin po, në analiza që ti je përdorues, kështu që nuk mund të kryesh këtë punë. Një zotëri në Egjipt, pra, ka bërë uh, pikërisht atë që duhet të bënte për të fshehur gjurmët e qejfeve të tij. Mm. I ka çuar urinën e gruas. Oh, po, i ka çuar urinën e gruas. Uh, Këshilla jonë është kjo, mos çoni urinën e gruas nëse jeni ju ai i cili po testohet. Mm -hmm. Sepse ky shofer 40 vjeçar me mustaqe dy pash, katër pash në fakt, kishte dy pash nga secila anë. Mm -hmm. Ka dalë shtatzënë. Oh. Në test, po ka dalë shtatzënë. Wow. Um, Interesante. Dhe um, dhe e kanë pyetur ata ato, se e kanë parë. Po, oh, ka dalë shtatzënë. Si e ka emrin? Filan. Hasan. Po, Hasan Mahmud Al Habibi. Mm. Ia futa kot. Por gjithsesi, sigurisht. Ehm um, Gjithsesi, ai ata e kanë e kanë provuar edhe një herë, i kanë thënë, "O zotri, a hale me hidhe?" A je ti? Ja. Që e ke bërë këtë urinën këtu? Edhe ai ka thënë, "Absolutisht, po." pasha, pasha, të gjitha ça pasha, e kupton? E imja është. Kështu që i kanë thënë mirë zotëri thanë. Je pak shtatzënë. Je pak shtatzënë. Je pak shtatzënë. Edhe ka qenë lajm dhe për të. Sepse ai nuk e dinte ishte gruaja ishte vetëm 2 muaj shtatzënë mhm. dhe ai ka thënë e kam humbur punën. Po, edhe pastaj është hedhur. Ka filluar kërcejë sepse ka çunin shtatzënë, kështu që në fund çdo gjë ka dalë mirë. Shumë më fal ka çunin shtatzënë. Ka gruan shtatzënë me një çun. Mhm. Shpresonte ai. Ka çunin shtatzënë me një grua Me një... Mund të jetë, mund të jetë, mund të jetë Kështu që i ka vajtur asaj në shpi e i ka thënë Grua, grua. Do t'jap një lajm të mirë, ha. Humba punën. Çfarë do jo? Jesh atë. Presi me dashmi të gjashtë. Po. Ehm, um, ndërsa tjetra ka qenë nga New Jersey, transferohemi tani në kontinent tjetër. Mm -hmm. Është arrestuar dikush atje, një zotri, 40 vjeç edhe ky, dhe ka qenë në rajonin e policisë kur ky ishte duke ngar makinën në gjendje të alkoolizuar. Tam. So, situata është pak më ndryshe. Mm -hmm. Dhe i kanë marr urinën ata, ë, ehm, uh, zotërinjtë atje në rajonin e policisë për të mm. testuar se sa e ka pasur nivelin e alkoolit dhe apo ndoshta ndoshta i kanë marrë gjak, po mendoj tashi se duhet të matej alkooli në gjak, se në urinë yhy mm, me shikon. Mhm. Nuk ka rëndësi. Sepse ky nuk ka marr as urinë as gjak në duart e veta, por ka marr letrën që mhm. printonte rezultatet. Është një po dilnin rezultatet e e testit të tij po. dhe e ka ngrënë. Jo, në sy të gjithë policëve. Po se ka menduar që e unë e di që do të më dali keq, e kupton? Po ka qenë aq tapë sa që akoma më ndonjë mendim, ndërsa letra dilte atje, thuhet në raportin e policisë ky e ka kapur nga printeri, e ka rrasur të gjithë në gojë. Ai ai. Po, ndërkohë që ata e kishin në ekran edhe, pa ja shifektuaj kanë. I bëjmë printerin e printerit te dhoma tjetër, ndoshta Do jetë më mirë atje, edhe ishte uh, rreth 23% më më uh, lart se sa të sa ç'lejon. Që ishte mbi ligjin, po. Por ka, janë shtuar edhe akuzat e shkatërrimit të, të pronës shtetërore dhe uh, pengesës së punës uh, së qeverisë. Oh. Kështu që në rajonin e policisë sepse ka letra plot. Capital Cities tani do të këndojnë Kangaroo Court miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit ora 7 e 25 minuta po shkon në 26 ne ju përshëndesim nga Club FM. Ora, është tani. Ora, ora. 7:29 minuta. Jepi Jeri. Dua të tregoj për një risi, quhet risi. Është një lloj droni, por më quhet uh, Nixi. Nixi. Ë uh, është një si gjithë dronet e tjerë, por mm -hmm. është mhm. më i vogël dhe ka një funksion tjetër. Ka një gjë të bukur, ëh, që mm. një muaj më parë t'i thoshe njerëzve dron dron, nuk kuptonin se çfarë ishte. Nuk e dinte asnjëri, por më duket tani. Gjithë shohim se çfarë është Nixi. Është një byrzylyk i cili vendoset në dorën tënde, por në të vërtetë është një dron i cili lidhet si një byrzylyk në dorë mm -hmm. dhe uh, nëpërmjet saj ti mund të bësh selfie, mund të bësh video. O oh, ky është i gjithë për të bërë uh, për të bërë selfie domethënë. Mm, dhe jo vetëm sepse ka edhe kamera GoPro dhe ti mund të bësh edhe video nga më të bukurat. Po, Ideja e këtij droni Nixi është që pasi ti e lëshon nga uh, byrz, nga byrzylyku, ose nga dora jote, nga kyçi mhm, ku ti e ke vendosur, ajo ka katër helika të vogla dhe të ndjek uh, kudo që ti shkon. Po çfarë bën? Domethënë ti e kthen nga vetja, bën selfie. Bën selfie. Ajo të si të thuash, ajo uh, mbasi ti bën selfie, ajo tregon se çfarë ti, domethënë të të piketon. Të piketon. Dhe pastaj të mban, të mban uh, Dhe pastaj je gjithkohë i survejuar ah, nga ky dron. Kaq i vogël është, sa mund të mbahet në kyç. Po, është bërë pikërisht në formë byzylyku që mos të të bezdisi, ta kesh gjithë kohës me vete. Dhe në momentin që ti do të kapësh uh, gjëra fantastike në jetën tënde, atëherë ky uh, lloj droni i quajtur Nixi mund të të vijë në punë sepse bën edhe mhm. video shumë të bukura në lartësi të ndryshme dhe ti vazhdon uh, për shembull ka njerëz që i pëlqejnë të kacavirren nëpër maja të larta. uh, nëpërmjet Nixit mund të bëjnë video pa, pa. nga më të bukurat. Shumë e bukur ishte. Domethënë është një byzylyk i vogël që mban në dorë miq mhm. të dashur mm -hmm. i cili është edhe në vetvete një dron me ca helika të vogla, të vogla. Katër helika të vogla. Ti i bën vetes një selfie, pastaj Nixi të piketon ty dhe të ndjek edhe kur ai largohet në mm -hmm. distancë, mban fokusin tek ti, ndërsa ti je duke bërë gjërat që je duke bërë. Shumë interesant, shumë e bukur. Po, të ndjekim. Dhe është një lloj kamere vërtet interesante, po. Mm -hmm. video. Bravo, shumë e bukur. Arritje. Mhm. Domethënë ti mund të, si të thuash, mund të bësh një shëtitje në pyll, mund të bësh një kërcim bilitar, mund të bësh një kacavjerrje në shkëmbinj, por më parë duhet të bësh një selfie që ajo, që Nixi të të njohë dhe mhm. pastaj të ndjek vetë kudo që ti shkon. Shumë interesant. Shumë mirë. Faleminderit Jeri. Asgjë Blendi. Çuna dhe goca. Jeni me klubin e mëngjesit, Nixi është duke ardhur një dron që mbahet në kyçin e dorës dhe që mund t'ju ndihmojë të bëni uh, video. Është paraqetur vetëm këtë hënë dhe ka pasur uh, vërtet uh, rezultate fantastike nga njerëzit që e kanë parë. Mund të mësoni më shumë tek flynixi.com. Flynixi.com ku Nixi shkruhet me X. Mm. Nixie. Okej. Okay. F L Y N I X I E.com. Okej, okay, hey, uh, do të tregoj pak do të flasim pak sot, do të kemi ca miq nga Education USA Advising Center në Shqipëri. Është pranë Universitetit Marin Barleti, por çfarë ndodh? është një qendër ku të gjithë ata studentë, të cilët janë të interesuar që të shqyrtojnë alternativën më të mirë për arsim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të mbushin dokumentacionin për aplikim, mm -hmm. të financojnë studimet duke aplikuar për bursë, të aplikojnë për vizën e studentit dhe të planifikojnë udhëtimin për në SHBA, mm -hmm. mund të shkojnë te kjo qendër. Është Qendra Informative e Arsimit Amerikan në Shqipëri. Do i kemi detajet mbas orës 8 këtu në klubin e mëngjesit. Pra, nëse ju doni çuna dhe goca të studioni në Amerikë, Un kam studiuar vetëm në Amerikë, ju sugjeroj, është mrekulli. Shumë mirë. Kështu që shkoni tek qendra e info ose qendra informative e arsimit amerikan në Shqipëri, që ndodhet pranë Universitetit Marin Barleti, por ne do të kemi njerëz këtu në orën 8 e një çerek, 8 e po atëherë do të jetë, 8 e një çerek, mm -hmm. që do të na tregojnë me detaje se çfarë mund të bëni. Aty i keni të gjitha informacionet. Kjo është një qendër zyrtare, nuk është një qendër po themi një bodrum diku që mm. e ka mm. hap njëri dhe thotë që hey shiko se un mbush lloto a ku di un se çfarë mm. jo jo kjo është qendër zyrtare është qendra e inform e qendra informative e arsimit amerikan në Shqipëri ose e thënë në anglisht Education USA Advising Center in Albania. Okej? Okay? Dakord. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, këto do i kemi në 8:15 siç ju thashë, tani është 7:33. Ora shënon 7.38 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s, sot është e enjte data 6 nëntor, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ndërkohë jemi gati për anagramën. Okej, okay, e kemi gati. Anagrama në klubin e mëngjesit. Okej, okay, anagrama sot eh, ka të bëjë me futbollin. Oh, Ieri, eh, Toma, Toma është një nga çunat e lagjes që luan mirë futbollin. Dhe ka bo gol Toma sot. Ah. Po, ose do bëj, më vonë kur luhet ndeshja. Atëre, anagrama miq të dashur është gol Toma sot. Gol Toma sot miq të dashur. G O L T O M A S O T. Okej, kaq. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Le të shojmë nëse do të jeni në gjendje që ta zbuloni se çfarë domethënë anagrama e ditës së sotme. Ndërkohë në klubin e mëngjesit ne flasim për tema nga më të ndryshmet këtu, nga mëngjesi deri në darkë, nga më kur? Po. Nga mëngjesi deri në darkë. Po unë dua të ndaj edhe diçka që më ndodhi, më ndodhi mbrëm. Çfarë të ndodhi? Unë kam qenë i zënë me përgatitjet e këtij programi që do të nisim në Ora News, të mhm. premten darkë meqë ra fjala. Nesër. Se i bëjmë reklamë botës mbarë e vijnë njerëz këtu, po pse të mos ta themi. Pse mos i bëjmë? Të premten unë do të nis një program mbrëmjeje tek Ora News që do të jetë në orën 21. Kështu që le të kemi sukses. Ju mirëpresim edhe live. Jo, suksese. Suksese. Ja ku është, ja ku është studio, kjo do të jetë studio ku do të bëjmë programin atje. E kam po fot, nuk është një foto. Kush e di se çfarë se është bërë me me iPhone-in, me celular. Mhm. Me celular, nuk është një foto kështu. Cilësore, po. po Gjithsesi. Është e këndshme. Të pëlqen? Po. Faleminderit. Kështu që am isha dje duke u marrë me këtë për një kohë të gjatë. Mm. Deri mbasdite, kam kam qenë kështu, këto ditë kam qenë Po kupto deri sa ta, sa të shtrohet, ta shtrim mm. mirë emisionin, pastaj ajo është e gjitha, po. Por që kjo ndodh që të më vonoj pastaj. Dhe prandaj e marr makinën me vete, se oh, sa i dua njerëzit që mendojnë se ta dinë hallin edhe thonë, mm. sepse kur punon njeriu 2 apo 3 punë, Duhet makina se shkon Kinostudio, zbret prapë, e kupton? Dhe nuk bëhet dot ndryshe, se me vrap nuk bëhet, plus që nuk dua të ha gjithë uh, pluhurat kancerogjene të Tiranës, t'i ha vetëm unë në rrugë, se e di që është është sugjerim i mirë ai, ethnin com. Por nuk mund ta bësh për ditë. Po. Po s'kam kohë ti. Gjithsesi, se s'dua të shpërndahem me këtë. Çfarë ndodh është që nëse ti vonohesh dhe nuk mbërrin në shtëpi, po themi deri në orën 4-5, mm -hmm. por mbërrin në shtëpi nga ora 6 7. Pasi ke dalë në orën 6 të mëngjesit, tam. Nuk gjen më parkim. Unë jam te Myslym Shyri dhe dje ishte një ditë katastrofike. Por kisha dhe djalin në sediljen mbrapa në koshin e fëmijës, mm -hmm. sa e lajësh. Hajde gje. 3 vjeç e gjysmë po afrohet për 4 dhe vij vërdall një herë. Dy herë lagjes, po çfarë bën ti futesh në gjithë ato rrugizat? Del deri te rruga e Kavajës, vjen prapë mbrapsht deri te Myslym Shyri, pastaj u futa këtej nga ekspozita, nga ana tjetër, domethënë përballë, kërko nëpër ato të ekspozitës, more një vend ku t'ishte, hiç fare, futu prapë Myslym Shyri, dil te drejtoria e policisë, hajde vërdallë këtej, hajde vërdallë andeja, Snup, dhe kaluan eh, një 25 minuta, ju betohem, edhe isha akoma jo, duke, jo, unë mendoj që ka, ka qenë më shumë se 25, jam i sigurt për këtë. 25 ishte gjysma. Po. Dhe uh, në një moment atje, Në një moment atje, duke ardhur sepse ti shpreson që dikush do të lëvizë. Ka njerëz që s'e kanë shpinë atje, ka shumë biznese që parkojnë nga brenda pallateve, ata kanë dyqane në Myslym Shyr dhe ikin e bëjnë ku di unë se çfarë është orari që mund të kthehen dhe ti me shpresë mund të gjesh ndonjë vend. Mm -hmm. Dhe dhe mbasi kisha ardhur jo një herë, por një 7 herë vërdall. Tam. Dhe janë këto karriget e tmerrshme që vendosin njerëzit tash. Këto janë se mund t'ia marrësh e t'ia hedhësh vjen një moment që të ikën mendja dhe thua E di çfarë këto karriget? E kupton? Siç uh, meqë ra fjala janë edhe në zonën e, e parlamentit të Shqipërisë, të kuvendit, tek zona e bllokut, unë nuk e kuptoj se pse i lejon policia arkat e kautçukut po. që zënë hapësirat publike çdo mëngjes dhe dhe nuk tani ky është një konflikt për qytetarin se unë duhet merrem uh, të kapem për flokësh me me dikë atje në mënyrë që të parkoj makinën në një vend publik mm -hmm. ku lejohet parkimi nuk e nuk e kuptoj se pse duhet që të Lejohet kjo që mund të shkaktojë. Sikur të kem un kem patllake me vete un, ndoshta edhe e përdor ndonjë ditë, se nuk parkoj dot për në punë. Po gjithsesi. Ëm um, dhe shikoj në një moment që lëviz një furgon. Lëviz një furgon dhe un jam jam jam kaq i entuziazmuar se më në fund, se i thosha, i thosha çunit, thosha, Babi s'ka vend për parkim. Mm. Ai thoshte, po makina duhet të flej. Duhet parkuar makina, po ku ta vëmë babi thosha unë. Po makina duhet të flej, babi, golfi duhet të flej. Sa ai e di që makina fle natën, kështu i kam thënë. Mm. Dhe dhe ëm um, ça ndodhi është që kur lëviz ky furgoni, unë me shpresë afrohem atje dhe shoh që është duke pritur nga ana tjetër një biçim Ford, se ishte një gjë e kuqe kështu, mm -hmm. një gjë vishnje. Dhe e parkoi në mënyrë të tillë që la midis asaj dhe makinës tjetër ishin si thua kështu hundë më hundë, po la ndoshta 1 metër e gjysmë. Po. Dhe nga të dyja anët, po ta kishte afruar, ishte hapur vendi edhe për një makinë tjetër, se kishte shumë hapësirë. Mhm. Mm edhe e ula xhamin ishte një grua e re, s'mund të them vajzë se s'mu duk si vajzë, po gjithsesi. Ëm um, Edhe i thashë, a mundet, i thashë, ta shtysh pak më këtej, ose shtyje ngjitur me atë makinën tjetër që ta vë dhe unë këtu, mm Jo tha se kur marrin kthesën këtu tha më bien nga mbrapa. Edhe unë i thashë që ok, mund ta vë unë atje. Po që ti të rrish këtej dhe nëse do më bien nga mbrapa, le le të më bien mua. Po. S'ka mm. problem. Jo tha se s'dua ta vë atje. Oh, oh. oj oj oj. Kështu që ndoshta e pa që isha edhe me fëmijë se më duket sikur e pa kur ma tha këtë, po E nuk e nuk kisha çfarë t'i thosha. E kupton se çfarë do të thosha unë, se po mirë tash. Po pra po ta kishe. Edhe patllake. Jo, jo, nuk kishe jo, vepruar. Jo, absolutisht, jo, nuk është puna aty, po Isha shumë i zhgënjyer sepse mund mund të kishte hapur vend për një makinë tjetër me një, absolutisht. Është mirëkuptimi këtu nuk ë. Nuk nuk mendon njëri për tjetrin. Prita, prita, çik dhe i thashë rrofsh ti. Edhe ajo më kuptoi shumë mirë se ça doja t'i thosha. Edhe më tha, s'ka problem. Edhe iku. E qetë. Në punë të saj. U solla vërdallë edhe një 20 minuta të tjera. Ti do ta përshëndesësh edhe nesër në emision që ta kuptojë edhe po, një herë mirë mesazhin që duhet. Rrofsh, as e njoh kush është dhe mbase as nuk dua, as nuk dua ta di se kush është, por që është zhgënjyese sepse sepse mund të jo, bëjmë pak më shumë për njëri tjetrin, e kupton? Ah, Sinqerisht unë do ta kisha hapur vendin për atë. Pa e njohur fare se kush është, edhe s'më intereson. Po nuk ka rëndësi ta njohësh. Absolutisht pra. Mm. Kështu që u solla pothuajse 1 orë dje. Nuk e di. Një, një torturë vërtet. Më iku truri dhe në fund u hap një vend mu poshtë shkallës time. Oh, çfarë? Po po ishte ishte xhiroja e 15, po më dukej vetja kështu si Alonso, e kupton? Hajde vërdallë, hajde vërdallë, hajde vërdallë. Jo me shpejtësi, sepse ça ndodh me ato rrugicat është që kur përballesh me një makinë tjetër pastaj, Manovra e kalimit të dy makinave është një torturë në po, është spektakël në vete. Ti ke makinë mbrapa, ai ka po. makinë mbrapa, aty s'ka vend për të kaluar. Ka një cep trotuar. Merre hipe makinën në po. mur, mbaje në krah, kaloj unë, kalon makina, ule prapë makinën. Është është kështu. Katastrofë, një katastrofë vërtet. Mm. Dhe kur shikoj gjithë këtë bulevardin që rri këtu bosh, tani ndërsa makinat qarkullojnë dhe parkim s'ka, e pyes me vete ministren e kulturës, them pse? O perëndi pse? Në bulevard nuk duhet të ketë parkim. Ç'punë prishte që të kishte parkim për njerëzit që punojnë rreth e rrotull bulevardit, e që u duhen ato të shkreta makina, jo për lukse, qejf, e ku di unë se çfarë, por për të marrë fëmijët mbasdite për t'i çuar në shtëpi e për gjëra të tilla si jeta e përditshme. Por që nuk marr një përgjigje, është nonsens, është si bunker betoni brenda bosh. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. E kisha fjalën për Kafkën. Ë uh, Çuna gota. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Yeah. Hello, miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 7.53 minuta tani, jeni me Club FM në 104 Blendi, bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin, ju uroj një ditë fantastike, është e enjte data 6, juve që jeni në rrugë, udhë të mbarë, kudo që po shkoni, po juve që keni mbërritur në punë, punë të mbarë, sot e ditë të shkëlqyer, po del dielli jashtë, po depërton, urdhëro. Jo, ju që po rrini në po, shtëpi. Ka njerëz që po rrin, kështu po. që ndejtje, ndejtje të mbarë. Ndejtje të mbarë. Mirë se rrini, siç i thonë. Hey, kemi një anagram për ditën e sotme, dua t'jua kujtoj miq të dashur është Gol Toma sot. Ka për të bërë gol Toma sot. Keni për ta parë. Keni për ta parë Gol Toma sot në futboll, sigurisht. Kemi pikturuar dhe një top të vogël futbolli aty, G O L T O M A. S O T G O L T O M A S O T Këto janë gërmat, formojnë një fjalë, një fjalë shqipe, nëse i vendosni ndryshe, ndryshoni rendin pra të gërmave për të formuar një fjalë. 0-6-19-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues 0-6-19-27-12-2 0-6-19-27-12-2 Për të zgjidhur se çfarë domethënë gol Toma sot. Okej. Kemi shumë pak kohë, nuk e di nëse Jeri mm -hmm. do të mund të na tregojë çfarë është çfarë është historia jote e radhës. Po, njerëzit kanë uh, vese Jeri ne e dim të gjithë. Ose kanë hobi të ndryshme ose nuk durojnë dot gjëra të ndryshme, mm. siç është një burrë, nga Anglia, është mm, aktualisht 60 69 vjeç. Po. Uh, ka veshur uh, vetëm 2 herë në jetën e tij këpucë ose çorape. Pse nuk i vesh ky Jeri? Pse mo Jeri çka ka në këmbë ky tani? As këpucët, as ah, çorapet. Nuk do domethënë kjo është nga qejfi. Po, nuk mund të mbaj asnjë gjë në këmbët e mia, më pëlqen të eci zbathur. Dua të shijoj çdo hapësirë që unë shkoj, uh, pa shputa. Me shputat e mia. Madje ai ka bërë një betim. Herën e parë ka qenë 16 vjeç kur ka provuar oh. këpucët. Dhe i ka veshur në përshti dhe kuptoi që nuk mm, ishin për të. Shkënaqë shakisë. Madje shkonte në punë Blendi, shkonte në klub uh, kudo. Shkonte në klub. Edhe në klub sepse është një klub uh, aktualisht ky e frekuenton prej shumë vitesh, oh, prej 20 vjetësh po. dhe vazhdon të shkojë edhe sot e kësaj dite, është bërë mjaft i njohur në këtë në këtë pub. Pikërisht për për uh, erdhi këmbëzbathur. Shputat e tij. Oh, e ka emrin Pete McKenzie, 69 vjeç dhe mm. uh, ka vendosur uh, që edhe ditën e dasmës, kur është njohur me gruan që ai ka 20 vjeç, ka 20 vjeç është i martuar. Ka një grua, ka një grua, gruaja i lan këmbët. Patjetër, i vesh dhe këpucët, por ajo e ka pranuar që pastaj luajnë këmbësh bashkë. Mos të vesh. Kanë lojën e tyre. Edhe ka thënë madje madje që madje, edhe madje. në ditën tonë të dasmës ai nuk ka preferuar të veshë këpucë. Mirë, okay. Unë nuk e kam pasur problem pavarësisht se njerëzit kanë filluar ta shohin. Dy ditët kryesore të jetës thotë, ditën e dasmës, ditën e vdekjes, do jem pa këpucë. Okej. Okay. Dhe uh, përveç se është i martuar ka dhe dy fëmijë, ka edhe tre, uh, do të thonë dy nipër dhe një mbesë. Pra se the ka tre këmbë. ja. Të cilët nuk e kanë parë kurrë gjyshin e tyre me këpucë. Ata ata s'do ta njihnin. Se kush është. Okej, faleminderit deri. Një uh, Shoeless Pete, okej, më mund ta quajmë kështu. Ka qenë një Shoeless Joe Jackson, uh, mm. lojtar bejsbolli dikur. Por gjithsesi, ej, ju kujtoj edhe një herë për të fundit herë, Don't worry be happy Pa pa pa pa Amara sa unë isha që atis Para 12 minutash po këndoja don't worry be happy Jeni komplet stonatur jeni asgjë fare nga ana muzikore zero Zero Zero Uuuu sa turp më vjen për ju Të na falësh për këtë të gjitha Ju më turpëroni mua. Më bët çar. Okej. Kemi një fitues tani për anagramën e ditës sot me miq të dashur ka bërë gol Toma sot. Gol Toma sot. Gol, gol, bravo. Gol, bravo, bravo. Bravo Toma. Gol Toma sot, domethënë stomatolog. Stomatolog. Bravo. E ka gjetur Edlira fiton orën nga Premium Watches. Të lumtë Edlira, ke fituar një orë nga Premium Watches. Edlira ka numrin që mbaron me me 14. 914, 914 Edlira. Bravo. Bravo Edlira. Gol Toma sot është stomatolog. Mirë, faleminderit eh, Edlirës për pjesëmarrjen. Faleminderit edhe ju të tjerëve miq të dashur që ishit sot. pjesëmarrës në lojën e anagramës. Ne do të kemi lojëra plot në klubin e mëngjesit dhe dhurata shumë për të dhënë. Kemi dhurata për uh, shfaqjet e teatrit Kujtim Spahivogli. Mm -hmm. Është teatri eksperimental në Tiranë. Të lutem miri, nëse mund të na thuash se për çfarë do të Bëhet luajm çfarë çfarë cilat po, janë shfaqjet e kësaj fundjavë? Uh, është komedia për të rritur, është komedia për të rritur. Në të dielën, në orën 9. Komedi për të rritur, duket Shiko kush ka ardhur. Shiko kush erdhi? Kush shiko kush erdhi? Shiko kush erdhi, po. Pastaj janë edhe dy shfaqje për fëmijë, po ditën e shtunë dhe të dielën në orën 10:30 Është e pabesueshmja dhe princesha, njëra shfaqje dhe tjetra është uh, mbretëritë magjike. Mbretëritë magjike, mm. miq të dashur, mbretëritë magjike. Okej. Okay. Ej, uh, janë shtyrë regjistrimet për uh, studimet bachelor dhe master. Ju mund ta keni marrë vesh kjo është me një vendim të Ministrisë së Arsimit mm -hmm. dhe mhm. Sportit këtu në kryeqytet. Procedurat e aplikimit dhe regjistrimit për vitin akademik 2014-2015 në programet e studimit të ciklit të parë për transferimin e studimeve bachelor shtyhen deri në datën 12 nëntor Ndërsa për uh, studimet e ciklit të dytë, pra studimet master, master shtyhen për datën 24 nëntor, sipas një udhëzimi të Ministrisë së Arsimit. Ky mesazh vjen tek ju nga Universiteti Marin Barleti këtu në kryeqytet. Mhm. Kështu që janë shtyrë miq të dashur, datat mund të regjistroheni deri në datën 12, do të thotë keni edhe 6 ditë kohë për t'u regjistruar uh, për uh, bachelor dhe deri në datën 24 për t'u regjistruar për master. Po, mirë, shumë mirë. Kemi tani zërin e përgjumur në mhm. për ditën e sotme loja jonë me një individ Me një individ nga individ të njohur, nga vendi ynë. Po. Nga vendi. Është nga vendi, po? Nga vendi. Po. S'e provon njëherë me të huaj ti këtë. Po, edhe mund ta bëjmë. Ne që jemi, ne jemi, pse jo? Në dorë, në dorë e kemi. People are strange. E ke parasysh? Yes. Okej. Problemi juaj është uh, shumë i qartë. Ju morët guximin të flisnit, por në mënyrë jo, jo profesionale. Jo. Se çfarë bie atje bie në tok një stilolaps a, ku di unë një zar, se ç'bie një gjë. Kam unë si një zar. Mm. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për që në fituaj 0-6-9-20-70-2-2-2 0-6-9-20-70-2-2-2 E dëgjojmë dhe njëherë për herë të fundit miq të dashur kush është ky individ është një individ i njohur Shumë i njohur. Është një grua apo jo? Grua. Po. Është një grua, është një grua e njohur miq të dashur dhe është nga një program uh, televiziv, nga sa kuptoj unë. Një program televiziv. Nga një po, program televiziv. Intervista. Një apo është duke dhënë intervistë. Kjo është e ftuar në program. Ftuar, ftuar. Është një është e ftuar, po. Po. një zonjë e njohur që është e ftuar në një program televiziv dhe që thotë ju morët guximin të flisni, ky është problemi juaj, thotë, mm. ha? Mm. Ky është problemi që folët por jo në mënyrë profesionale. E dëgjojmë për herë të fundit. Problemi juaj është shumë i qartë. Ju morët guximin të flisnit, por në mënyrë jo jo profesionale. Okej, unë vetëm një gjë kam jam çik shumë, se kur njeriu flet, nuk a duhet të marrim guximin të flasim apo duhet thjesht të marrim të drejtën të flasim? Se kur thotë ti e more guximin që Që fole është sikur është një nuancë kërcënimi atje si guxon ti. A ku diun se çfarë? Nëse s'e kam idenë fare se kush mund të jetë nëse ju e dini 069 20 70 222. Ne do të flasim për uh, diçka shumë interesante, quhet uh, Education USA, e thënë shqip është Qendra Informative e Arsimit Amerikan në Shqipëri. Ndodhet pranë Universitetit Marin Barleti këtu në rrugën Sami Frashëri, pranë digës së liqenit dhe dy vajza kanë ardhur të na flasin sot në lidhje me këtë, është uh, zonja zonjusha, në sistemin bachelor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Flitet për bachelorin, apo? Jo, jo. Është uh, niveli i undergraduate-it që përfshin bachelorin, niveli i graduate-it që përfshin masterin dhe mm -hmm. postgraduate-it oh, që është doktoratura dhe research. Pra të gjithë nivelet e po, po. studimeve të larta nga nga bachelori deri tek doktoratura. Po. Edhe të gjithë juve pra, ok, ka dhe njerëz me fëmijë atje që mund të jenë të interesuar për të shkuar për doktoraturën, por Education USA apo Qendra Informative e Arsimit Amerikan në Shqipëri Është një qendër zyrtare e mbështetur nga ambasada amerikane këtu në kryeqytet dhe është qendra e vetme zyrtare. Le ta theksojmë këtë. Nëse ju kërkojnë para, nëse uh, shkoni në një vend tjetër që nuk është Universiteti Marin Barleti, keni humbur rrugën. Nuk janë ata njerëzit, sepse gocat po më thoshin që kjo është pa pagesë. Pa pagesë, jo? Kjo është falas, është pa pagesë. Uh, uh, Education USA është pjesë e një rrjeti prej 500 qendrash në të gjithë botën. Mm -hmm. Mbështetet financiarisht nga ambasada amerikane dhe nga departamenti amerikan i shtetit në Washington. Ne jemi ruajmë shumë pjesën e brendimit që do të thotë aty ku shikoni logon Education USA, informacioni është falas, informacioni është i updetuar në kohë reale, pasi pjesa e qendrave është njëkohësisht e lidhur edhe me universitetet në Amerikë. Amerika ka 4000 universitete mm -hmm. të nivelit college, community college dhe university Dhe të gjitha këto universitete janë në një farë mënyre të lidhura me qendrat Education USA në gjithë botën. Unë po e mbaj këtë pamfletin kështu të ngritur në mënyrë që njerëzit të mund të shikojnë në televizion se cila është logoja e Education USA. Mhm. Ëh, uh, sigurisht me një yll, uh, të bardhë, se ka të bëjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithmonë del yll. Po mirë, ëh, uh, më tregoni pak, cilat janë çfarë uh, ofron kjo qendër mhm. uh, për gjithë studentët që janë të interesuar, qoftë ata të sistemit bachelor apo ata të sistemit master, çfarë mhm. mund të marrin ata si shërbime tek ju gjithmonë falas. Uh, shkurtimisht, ajo që ne bëjmë është orientojmë të gjithë studentët shqiptarë, boll që të kenë kombësi, shtetësi shqiptare, mm -hmm. për të gjitha hapat e aplikimit për të vazhduar një nivel studimesh në shtetet e bashkuara të Amerikës, ose në institucione amerikane që mund të jenë të lokalizuara në Europë, pra boll që edukimi të jetë Amerikan. Amerikan ne e orientojmë njësoj studentin. Po ka disa universitete amerikane në Europë gjithashtu, kështu që ka disa dhe ne bashkëpunojmë, jemi partner me disa universitete, përmendim këtu John Cabot University në Romë, mhm. përmendim mm -hmm. Sir GI në Pragë, në Çeki dhe disa të tjera. Kam parë në Pragë që ka shumë shumë amerikanë gjithashtu. Unë do të pyes, kur themi shqyrto alternativën Ë uh, më të mirë për arsimim. Çfarë çfarë do të thotë kjo? Ë uh, Duke qenë se përmenda ka 4000 universitete, mhm. secili mm -hmm. universitet ka programe pa fund, do të thotë që gama e zgjedhjes është e larmishme, po njëkohësisht dhe e vështirë. Ajo që çfarë bëjmë ne filtrojmë sipas kërkesave të studentit, sipas mundësive të studentit, universitetin që është më pranë, pra që bëhet Ajo përputhja me kërkesën dhe me nivelin e universitetit. Mhm, mhm, Që do mhm. të thotë nëse një një student ka kaq pikë të TOEFL-it dhe të SAT-it apo ka këtë nivel mesatare, ne japim universitetin që pranon me këto kërkesa. Okej, sepse ka nivele të ndryshme. Ka pra. nivele të ndryshme. Ndërkohë, mund të jenë preferenca të natyrës Unë dua të jetoj në një vend të ngrohtë si Kalifornia dhe jo në një vend të mhm. ftohtë si Michigan. As dash ke hiç ti. Dhe dhe sërish edhe edhe këtë gjë ia mundësojmë duke marrë fushën e studimit dhe gjitha universitetet që ofrojnë këtë fushë studimi në një nga shtetet e. E kuptoj. Edhe Amerika kontinenti e ka këtë që është në vetvete jo vetëm shtet por kontinent nga një oqean te tjetri. Po. T'i ofron të gjitha llojet e klimave, mund të duan të ftohtë, të ngrohtë, E të vakët. Okej, okay, Aida, uh, kur thuhet përfundo dokumentacionin për aplikim, domethënë ju ndihmoni në mbushjen dhe përfundimin po, e këtij, po, sepse kjo është një gjë. Mua, domethënë gjithmonë më ka kur është një gjë e re, kur është një gjë e panjohur, kur është një gjë e largët, themi, dëshira mund të jetë shumë e madhe, por ka njerëz që tremben nga nga letrat, po themi nga aplikacionet, nga dokumentat, ju e thjeshtoni këtë proces? Po, uh, tani duke filluar që te aplikimi filloj me bursa, sepse duke parë uh, që shumë studentë që vijnë që janë të interesuar për të vazhduar studimet në Amerikë, intereson dhe pjesa e bursave, mm -hmm. ne na vijnë në qendër njoftime për bursa nga gjithë universitetet në Amerikë, gjë që ne e reflektojmë në website-in tonë, Çdo të hënë. Cili është website-i juaj? Uh, educationusa.al. Atëherë educationusa.al është e rëndësishme. E mm -hmm. është e shkruar po, te rubrika uh, scholarship newsletters kanë uh, pafund informacion mbi bursat që ofrohen nga universitetet në Amerikë, duke filluar që te aplikimi i bursës, te aplikimi pastaj për dokumentat për të aplikuar në universitetin që ato kanë zgjedhur. Ne mm -hmm. zakonisht rekomandojmë që të paktën të zgjedhim pesë universitete për të aplikuar sepse gjithmonë duhet të dimë që nuk është se do fitojmë të ai i vetëm që do të po. mhm. ndodhë e njëjta gjë edhe në gjimnazet amerikane kur ata kanë këto uh, career counselors po. që i orientojnë drejt universiteteve domethënë jo, është është si një copëz Amerika e sjell këtu si thua ju po. bëni një punë që ka shumë vajza që e bëjnë në po. në në shkolla në gjimnaze në Amerikë gjithashtu Financon studimet duke aplikuar për bursë. Domethënë kjo është gjithashtu pjesë, Jonida. Po, po uh, ne kemi pasur eksperienca shumë pozitive. Kuptohet kemi pasur dhe fatin të punojmë me studentë ekselentë, me mesatare shumë të mirë, me rezultate shumë të mira në testimet ndërkombëtare. Uh, dhe vjet kemi pasur tre studentë të suksesshëm, të cilin uh, Dy studente nga Flatrat e Dijes në Fier kanë marrë njëra nëntëdhjetë e shtatë për qind bursë në Harvard University, tjetra nëntëdhjetë e shtatë për qind bursë në Princeton University. Okej. Dhe Dhe ai një vjen studente që të dyja tjetër- universitete Po. shumë të lakmuara. Dhe një studente tjetër nga Qemal Stafa ka marrë ë, bursë të plotë studimi në Westminster College. Okej. Wow. Ë, raste shumë të mira, po ndërkohë kemi dhe bursa të pjesshme. Ë, Sikurse Aida e përmendi, ajo që ne bëjmë është që në varësi të cilësive të studentit, japim edhe ata shojmë edhe edhe bursën. Bursa ndahet në merit scholarship ose në needed based scholarship, pra bursë merite dhe bursë nevoje mm -hmm. dhe ata studentë që janë shumë shumë të mirë, por nuk kanë mundësi financiare uh, për të paguar shkollën, sërish gjejnë mbështetje të konsiderohen për. Dhe Amerika është gjithmonë e hapur për studentë ndërkombëtarë mm -hmm. kjo ka qenë praktikë e vjetër dhe e vijushme po, në Amerikë, apo jo? Po, po, po, e kanë e kanë primare, domethënë, mbase edhe këtë diversitetin që mm -hmm, duhet të ketë universiteti, kështu që gjithmonë lihet një përqindje që duhet të ketë international, students. Po. Dhe international students jo nga emigrantë shqiptarë që jetojnë jo, në jo, Boston, por do të jenë njerëz që vijnë po. nga Shqipëria, në Amerikë, nga Shqipëria apo vende të tjera. Si Shqipëria apo nga mhm. vende të tjera. Aida, um, sa vetë kanë shkuar vjet uh, në Amerikë duke plotësuar dokumentat e duke zgjedhur universitetin përmes qendrës tuaj, Qendrës Informative të Arsimit Amerikan në Shqipëri. Po ne kemi që nga 2012-a që operojmë si qendër në të dyja kampuset e Marin Barletit, Universitetit Marin Barleti, dhe në këto 2 vjet kanë shkuar këtu 100 studentë nga Shqipëria për të studiuar në Amerikë. 100 vetë. 100 vetë. 100 vetë i keni dërguar. Po. Që është një numër i i lezetshëm dhe i rrumbullakët po, me 40 po 100. Po aplikimi për vizën e studentit ai? Aplikimi pastaj në momentin që ato pranohen nga universiteti dhe i vjen e famshmja I-njëzeta, mm -hmm, ne pastaj mm -hmm. bëjmë procedurën për të lënë takimin në ambasadë domethënë për të marrë vizën studentore F-njëshi për të vajtur pastaj në për të studiuar në Amerikë. Domethënë marrin këtë I-20 ose I-20-ën që është forma e do të thotë që ai është i pranuar, që njerëzit ta kuptojnë. Ju studenti vjen atje. Bën zgjedhjet e veta, zgjedh pesë universitete. Ka ka TOEFL-in, SAT-in, domethënë janë ca testet që që duhet të ketë pasur. Do të prekim pak pak më vonë ato që të shikojmë për informacion. Dhe ju bëni i dërgoni këto aplikime tek universitetet aty ku ndodhen ato. Nga këto të pesta vjen përgjigja, po themi pozitive nga dy, ndoshta njëri prej tyre dhe kjo përgjigje vjen edhe në formën e një forme që quhet I20, që është forma që ky student Filan Fisteku nga Tirana apo nga Fieri është pranuar në universitetin tonë. Tani me këtë formë ne pastaj bëjmë aplikimin për vizë në ambasadë. Në ambasadë. Dhe ambasada jep një lëshon një vizë sepse kam përshtypjen se ambasada është është edhe promotore e gjithë kësaj gjëje, nxitësja e gjithë programit. Absolutisht. Ë në fakt ë Blendi përpara se ne të operonim para 2012-ës, kolegë të ndryshëm të ambasadës e kanë bërë këtë mm -hmm. këtë punë uh, dhe qëllimi primar ka qenë që studentët shqiptarë të kishin informacion të plotë, sidomos për dokumentat e, e vizës. Ndonjëherë mungesa e qoftë edhe njërit dokument mund t'i penalizonte, mund ta vononte procesin uh, dhe ne pikërisht këtë gjë japim të gjitha dokumentat që ata duhet të kenë një informacion paraprak se çfarë do të ndodhë dhe gjatë intervistës, ë që probabiliteti që ata ta marrin të jetë gjithnjë e më i lartë. Prandaj është mirë që i gjithë cikli të fillojë tek ne dhe të përfundojë tek ne, që nga përzgjedhja e universitetit deri tek marrja e vizës, por jo vetëm edhe tek faza e fundit, që është orientimi paraprak për jetën amerikane, çfarë mm -hmm. ndodh, do të shkojnë mm -hmm. në një kontinent tjetër dhe do të përballen edhe me sfida dhe me gjëra ndoshta të reja që oh, nuk yes. i njohin në në Shqipëri dhe këtë informacion e marrin që këtu. Po, saktë. Do të ketë edhe, do të keni një orientation process po them apo po, kemi ah. si për sezonin e, e springut e vjeshtës ashtu edhe për sezonin e, e pranverës kemi nga një orientim paraprak të studentëve me kolegë të ambasadës mm -hmm. me me ish studentë mm. fulbrightistë ish uh, alumni të cilët japin informacion në shumë këndvështrime. Për shembull, fjala vjen, mosha e duhur për të konsumuar alkool në Shtetet e Bashkuara, po, e cila ndryshon nga 21 vjeç. ndryshon nga nga nga mosha në Shqipëri. Është një problem që ka thënë, jo, ah, nuk shkoj. Ah, Çuditërisht kanë qenë të gjithë të mirë, jo fumatorë, kur i po. bëhej pyetja asnjëri nuk pinte të paktën. Po këta janë edhe studentë me pretendime, po flasim për studentë që që kanë treguar rezultate të larta në gjimnaz, kështu që gjasat që këta të jenë konsumues alkooli janë tepër të ulta. Pra, po gjithsesi mirë ta dinë, mirë ta dinë që po. sepse studentët sigurisht u thonin dhe këta. Ka dhe ka dhe party. Ka dhe party. Edhe në Harvard ka party. Ose pyetje të ndryshme për shembull, uh, shumë mirë ne do të jemi studentë, por a mund të punojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Mm -hmm. Dhe në këtë orientim ne sqarojmë që studenti me një vizë F1 mund të punojë rreth 20 orë në javë brenda kampusit të universitetit mm -hmm. dhe kjo është diçka pozitive sepse po. ata Mund të edhe uh, me anë të punës të krijojnë disa benefite të tjera po, plotësuese. Jo. Mund të punojnë në bibliotekë, mund të punojnë tek palestrat, mund, domethënë ka kafeteritë, pra uh, universitetet janë vetvete si qyteza të vogla, kanë po. kanë shumë hapësira dhe 20 orë në javë nuk janë pak. Ëm uh, sigurisht do të ishte një rrogë më e lartë se sa diçka që merr në Shqipëri. Po gjithsesi, ëm um, atëherë, dua që të prekim vetëm pak uh, disa nga këto uh, si thua, prerequisites që kërkohen, pra para të para kërkuara janë disa teste. Mhm. ë uh, TOEFL, uh, domethënë ka GMAT, SAT, GED, ACT, çfarë çfarë kërkohet normalisht për për shembull çfarë? Në varësi të të fushës së studimit dhe në varësi të nivelit, sepse studentët bachelor nevojitet që të japin TOEFL-in dhe SAT-in. Ëh, uh, pra këto janë, kjo është shumica. Mm -hmm. Po. SAT, që është një test, po themi i intuitës,, inteligjencës e e logjikës etj etj dhe dhe um, TOEFL-i që ka të bëjë me me gjuhën angleze. Njohuritë e gjuhës angleze. SAT-ja mat njohuritë e përfituara nga shkolla e mesme. Mm -hmm. Të gjithë studentët amerikanë janë të detyruar ta bëjnë SAT nuk bëhet vetëm për studentë ndërkombëtarë dhe për të matur nivelin e, e shkollave të mesme në gjithë botën shikohet vlerësimi në pikë, nëse ai kalon, le të themi mbi 2000 pikë që janë pikë maksimale mm -hmm. që mhm. mund të merren, do të thotë që vërtet studenti është shumë i mirë barazohet me një student amerikan dhe jo vetëm mund të jetë edhe më i mirë dhe prandaj mund të përfitojë dhe një bursë. Ndërkohë për studentët e nivelit master mund të kërkohet GRE-ja ose GMAT-i që matin njohuri të ndryshme në fushën e menaxhimit, mm -hmm. ekonomisë apo nga fusha e e aplikimit. E kuptoj sepse mat pastaj se sa i mirë ke qenë gjatë sistemit bachelor. Ne në fakt në qendër kemi një librari me mbi 300 libra dhe kryesisht janë libra të testimeve, të cilat dhe këto merren falas, mjafton të vini me një kartë identiteti, libri i jepet falas, studenti mund ta përdorë, edhe në mënyrë autodidakte mund t'i bëjë testet dhe nëse ai shikon që ka një rezultat të mirë, nuk ka pse paguan edhe për kursin që duhet të, mhm. të marrë, qoftë për TOEFL-in, qoftë për SAT-in apo. Kjo është e rëndësishme për t'u theksuar që që Education USA, pra qendra e informimit për arsimimin amerikan, është një shërbim publik i ofruar nga ambasada amerikane falas, që do të thotë që është pa pagesë dhe që nëse shkojnë në qendra të tjera dhe i mbushin aplikacionet ndryshe, ku di unë se çfarë dhe paguajnë, janë duke e bërë në një rrugë jo Jo të duhur, publike, e? jo, Mhm. ndoshta të duhur nuk e di, por por që Po, pak është të nuk dyshimtë. është nuk është nga nuk është rruga zyrtare, nuk është rruga që mbështet ambasada amerikane. Aida, do të bëj një pyetje personale. Kur ë si ndihesh ti kur ë, shoqëron dikë që të vjen edhe e, kam përshtypjen që e mban mend momentin, për shembull kur dikush troket për herë të parë hap derën, vjen dikush një vajzë, një djalë, edhe pastaj procesi kalon pa pa pa pa derisa personi ikën në Amerikë. E ndoshta një vit më vonë kthehet me pushime etj etj. Vetë ça lloj satisfaksioni mund t'japë, ça kënaqësi mund t'japë kjo punë. Jo, është një arritje, është një uh, si thua është përmbushje e gjithë procesit, të gjithë punës që ke bërë në gjatë një viti, sepse ne zakonisht uh, këshillojmë që për aplikime në në universitet në Amerikë, procesi të fillojë një vit përpara se sa uh, semestri që ato duan të studiojnë. Kështu që është si thua suksesi i një punës së gjatë një viti dhe kur ajo finalizohet me studentin vajtje në Amerikë është gjëja më e mirë dhe do të thotë që të gjitha, më thënë ato hapat dhe çdo gjë është arritur me sukses. Ia ka vlejtur. Mm. Po. Sepse ju ndryshoni jetë njerëzish kështu. Po. Në një formë a një tjetër. Sidomos kur marrin bursa. Ah. Atë është kur marrin bursa ne uh, rrethohemi nga shumë emocione, shumë dashuri në të njëjtën kohë, por edhe edhe stresi është deri diku pjesë e punës tonë, sepse jo të gjitha universitetet janë dashamirëse, mm -hmm. qoftë për të pranuar studentët, qoftë për të dhënë bursë. Disa janë shumë të vështira dhe e di që që që uh, Domethënë, uh, ka universitete që marrin 20.000 aplikime dhe pranojnë 3.000 vetë po. në vit. Domethënë, po. flas për studentë amerikanë që s'janë as këtu fare, po dikush në Amerikë aplikon dhe janë mbi 20.000, ndonjëherë 20.000 dhe pranojnë vetëm 3.000, 5.000, kështu që u thuhet jo 17.000 deri në ndoshta 30.000 vetëve. Uh, kështu që ai proces nuk është uh, asnjëri nga prandaj aplikohet në pesë universitete që ti ke opsionin B, C, D. Mm -hmm. Edhe unë mund të garantoj janë të gjitha të mira. Uh, Domethënë shkolla në Amerikë, unë vetë personalisht çdokujt që e mendon, e çon nëpër mend e thotë po ia vlen apo nuk ia vlen them që ia vlen që ç'ke me të. Sigurisht ti nuk mund të jesh garant për çdo eksperiencë që ndodh, por por është një është një kam përshtypjen unë një përvojë e jashtëzakonshme dhe një një hap cilësor për jetën që të marrësh një edukim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është po. një investim. Mbi të gjitha është një investim. Ë, uh, duke qenë se konkurrenca në këta 20.000 aplikantë janë aziatikë, janë të kombësive të tjera, ë uh, konkurrenca është shumë e fortë, është shumë e madhe dhe vetëm më të mirët përzgjidhen. Mm -hmm. Ne kemi fatin që jemi nga Europa dhe vitet e fundit për shkak të diversitetit kulturor, europianët preferohen shumë në Amerikë. Dhe kjo është një një plus që na shtohet si si komb. Si Mirë, faleminderit shumë Aida Jonida nga Education USA. Miq të dashur e gjeni tek uh, rruga Sami Frashëri numër 41 është pranë Digës së Liqenit te uh, Universiteti Marin Barleti, por edhe te kampusi tjetër. Po, do të shtoja vetëm diçka po, të fundit Blendi, muaji nëntor është muaji ynë, pasi kemi aktivitete pafund. E fillojmë këtë të hënë me një përfaqësues të New York University në Abu Dhabi. E fillojmë me datë 12 dhe 16 do të jemi në panairin e librit pjesë e stendës të ambasadës amerikane dhe më e rëndësishmja me datë 19 jemi pjesë e një panairi virtual që në kohë reale studentët shqiptar lidhen me universitetin, çatojnë, zgjidhin gjithë problemet dhe dyshimet e ata. Ku do të jetë kjo vizita virtuale? Vizita virtuale tek Universiteti Marin Barleti. Dhe do lidheni pastaj me mhm. video konferencë me shtetin. Me video call me të gjitha universitetet. Është shumë e rëndësishme që për studentët e interesuar të vinë Të na kontaktojnë, ne jemi gjatë gjithë kohës, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 4 në pritje për ju. Okej. Okay. Përsërisim edhe një herë website-in? educationusa.al. educationusa.al miq të dashur e d u c a t i o n u s a pikë al. Është e lehtë, e gjeni online, jeni në Facebook kam përshtypjen unë, keni po, i keni gjithë ato rrjete sociale.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 Mirë se keni ardhur në program miq të dashur, ju përshëndesim. Tani është koha për të bërë një pyetje nga Prit, Prit se e di Prit, prit se e di është loja jonë ku ne ju testojmë mbi vëmendjen tuaj në lidhje me lajmet. Kujdes, është uh, diçka që është përmendur dje në lajme. Mm -hmm. Dhe unë mendoj që do të ketë njerëz që i kanë kushtuar vëmendje. Revista Forbes çdo vit shpall njeriun më të fuqishëm të botës. Mm -hmm. Pyetja për ju është shumë e thjeshtë, cili është personazhi që është shpallur nga Forbes si si njeriu më i fuqishëm i botës. Për këtë vit. Po, kësaj herë. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues. 069 20 7222 069 20 7222 Cili është personazhi që është shpallur nga Forbes si njeriu më i fuqishëm i botës për këtë vit që shkoi? Ej, uh, Altin kemi një personazh të përgjumur. Tam. Po. A e kemi një opsion Olta? Se çfarë kanë thënë? Na kanë thënë Grida Duma. Jo. Mimi Kodeli. Jo. Mimi jo. Eni Çobani. Eni Çobani jo. mendova unë, prandaj thashë programi i të dielës, por jo. Mesila Doda. Jo. E po kush është atëherë? Atëherë nuk është as uh, Grida, as uh, Mesila Doda, as uh, Eni Çobani, as Mimi Kodeli, miq të dashur. Kujdes. Kujdes. Është në politikë. Mm -hmm. Unë po ju mhm. ndihmoj sepse pyeta Altinin, është në politikë. Dëgjojmë edhe një herë tjetër dhe shkojmë tek muzika. Problemi juaj është shumë i qartë. Ju morët guximin të flisnit, por në mënyrë jo jo profesionale. Okej. Le të themi që sistemet ndrrohen, qeveritë bien, qeveritë ngrihen, ca njerëz qëndrojnë pezull, nuk bien në tokë. Është vërtet. Është vërtet. Ëh? Okej. Okay. I kam rën kokës. I kam rën kokës, s'kam uh, dashur të ndihmoj. Shkojmë te muzika tani, miq të dashur të dëgjojmë nga David Guetta, është uh, Dangerous. Ora është 8:43 minuta, ju jeni me Club FM në 104. Ora është 9:50 minuta jeni yes. me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është e enjte, data 6 nëntor. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Ndërkohë Olta kemi fitues për të dhënë? Okej. Okay. Më në fund na kanë gjetur që është Nora Malaj. Nora! Bravo. E saktë. Juaj është uh, shumë i qartë. Ju morët guximin të flisnit, por në mënyrë jo, jo profesionale. E, unë nuk do isha shprehur ashtu. Ju morët guximin të flisni. Ju vendosët të flisni, po. Tashi morët guximin sikur duhet guxim për të folur. Duhet trimëri tani që të flasësh në fakt, në fakt ndonjëherë duhet. Se për për fjalë e ha. Po. po. Mirë, okay. E ka gjetur Geri i pari fiton në kurs në kurs me foto nga Art Center Tirana. Bravo, bravo, Geri. Bravo, Geri. Numri. Si e ka? 214. 214 Geri, 214 Geri. Ndërkohë që kam pyetur miq të dashur në prit prit se e di se mos ndonjëri prej jush e di se kush është shpallur nga revista Forbes si njeriu më i fuqishëm i globit. Vladimir Putin. Vladimir Bravo. Putin. E ka gjetur Blerina fiton dy bileta për në teatr, shiko kush erdhi për të dielën në orën 19. Mm. Bravo, bravo, bravo. Bravo i qoftë. Mirë, faleminderit uh, Olta, faleminderit uh, Jeri që the bravo, bravo. Mm -hmm. Faleminderit Altin që luajte zërin. Tiri tiri tim. Pam. Do luajmë sërish? Ë, uh, do të luajmë sërish, po unë mm -hmm. kam një pyetje, nëse doni. Ë, uh, ka një ligj të ri për ushtarakët miq të dashur, i cili është miratuar, është një, si të thuash, kod i sjelljes. Shkruan shtypi për këtë. Por ky kod i sjelljes, ky ligj i ri ushtarak, u ndalon uh, ushtarëve mm -hmm. duhanin Wow. Alkoolin. Wow. Ngacmimet seksuale. Po kjo është të kolegeve femra mm -hmm. për mhm. shembull. Tam. Dhe ose ndaj njëri tjetrit. Dhe këtë. Dhe diçka tjetër. Dhe këtë. Mm. Që kushtet ushtria kështu. Kushtet ushtria. Ti mund ngacmo mund të autongacmohesh Altin. Edhe ky, ndalohet ky, pa të cilin nuk e di se si ca mund të rronin. Mm. Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kur themi që ndalohet ky, ky nuk është në listë, ky nuk është asnjë gjë që hahet, asnjë gjë që pihet, as tymoset, as thithet. As uh, merret në mënyrë intravenoze me shiringë, po, nuk ka të bëjë me këto. I bie ti diçka etike sipas. I bie ti diçka apo që ndalohet, por që s'ka të bëjë me me drogat e konsumet e këtyre mm -hmm. narkotikëve apo me ngacmimet seksuale. Kujdes, çfarë okay. është që u ndalohet gjithashtu ushtarakëve miq të dashur si një kod i sjelljes, okay? Në ushtri. Mm -hmm. Mirë, 8:53 minuta në këto momente dhe fjalën e ka Jerry. Tani nëse ju jeni gati, unë dhe Olta kemi menduar një fjalë për Sharadio. Vetëm nëse ju jeni gati, s'ka problem. Sharadio. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Jeni gati. Atëherë, Gonca, mm. fjala e juaj për ditën e sotme është një vend. Jo. Jo. Oh, ja. Ata është një send Jerry. Po, po mund po, të themi se është një send që e, është një send personal që individi, njeriu e ka me vete. Jo, jo. Jo, jo. është një është një vegël pune që mbahet në shtëpi. Ë, uh, jo, nuk mbahet në shtëpi. Por për dit, për dikë mund të jetë mund të jetë vegël pune në thonjza vegël. Mund të jetë po- vegël pune në thonjza vegël. Në thonjza, jo. Po ne jo, jo ne kemi të tilla Jerry këtu në studio për shkak. Jo. jo. Fillon me F Jerry. Jo. Ja. Fitore. Jo. Ja. Jo, pra jo. Fillon me F? Jo, nuk jo, fillon. Pra, jo. L L. Jo. Libri. Jo. Ja. Shkollë ka lidhje. Është për letrat ka. Oh, R. R. R. Nuk mungonin ca si këto që ishte bërë nami në për uh, Bravo, bravo. Doli politika thoshte mungojnë R. Mm. Okej, mirë, bëhet apeli miq të dashur. Sikur e shikonim atë në zinën. A mos është i mbushur me M? Është i mbushur me M ndonjëherë. Po, po shpresoj të jetë i mbushur edhe me D. Sa më shumë D, miq të dashur sa më pak M. Është mirë është. Po. Dhe sa më pak k. Dhe sa më pak k, po faleminderit për këtë ndërhyrje. Që s'ishte e nevojshme, por gjithsesi Ed Sheeran vjen me Thinking Out Loud. Darling I will be loving you till we're 70. I love you See you next time Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani a e dini se me Jerry në klubin e mëngjesit Ja cilat janë objektet më të çuditshme të dërguara në hapësirë. Cannolo siciliano është fjala për një ëmbëlsirë siciliane e cila u ngjit deri në 30000 metra lartësi, dërguar aty përmes një sonde të mbushur me helium. Pas një qëndrimi të shkurtër, ëmbëlsira arriti të rikthehet në tokë. Stema e qytetit të Firences. Edhe kjo ka arritur deri në lartësinë tridhjetë e dy mijë metra. Edhe simboli i Fiorentinas arriti që pas një qëndrimi prej tre orësh në atë lartësi të rikthehet në tokë. Hello Kitty, macja më e famshme ka arritur deri në lartësinë njëzet e tetë mijë metra. Pas shpërthimit të parashikuar të kapsulës brenda së cilës ndodhej, bëri të mundur që ajo të bjerë në tokë ku arriti të gjendej nëpërmjet GPS-it. Arush pelushi, një maskotë e tillë i një shkolle në Cambridge, ka udhëtuar për katër orë me shpejtësi deri në njëqind e shtatëdhjetë e katër kilometra në orë. Një kamera e fiksuar në të i ka dhënë mundësinë nxënësve të shijojnë rënien e lirë të arushit nga hapësira. Lule të freskëta, një grup Studentësh kalifornianë deshën të shohin se si mund të ndryshojë një lule e dërguar në hapësirë. Pasi arriti në lartësinë 33.000 metra nga toka, ato ndoqën se si petalet e saj u ngrinë dhe pas rënies në tokë panë gjithashtu se freskia e saj thuajse nuk kishte ndryshuar, por kishte ndryshuar ngjyra. Kukulla misi gjithashtu është ngjitur në hapësirë. Kukulla në fakt nuk arriti të përballonte lartësinë e madhe duke pësuar një fund tragjik. Hamburger Pesë studentë të Harvardit në vitin dy mijë e dymbëdhjetë kanë çuar në hapësirë një hamburger bajat të cilin më parë e kishin lyer me vernik, thjesht për të parë se si do të reagonte brumi në hapësirë. Kukulla Obama Në nëntor të vitit dy mijë e dhjetë, një ditë përpara fitores së tij, një kukull e Obamës është dërguar në hapësirë. Kukulla e filmit Toy Story Buzz Lightyear u ngjit në hapësirë në vitin dy mijë e tetë, në misionin e Discovery STS njëqind e njëzet e katër, Ai qëndroi për më shumë se katërqind e pesëdhjetë ditë përpara se të ulej përsëri në tokë më njëmbëdhjetë shtator të vitit dy mijë e nëntë. This is Club FM 100.4. Eja, eja, eja, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim. Unë jam Blendi bashkë me Jerin, Akinin, Ortin dhe Lorin. Është 90 minuta ora e tretë e mm. transmetimit këtu në klubin e mëngjesit për ditën e sotme. E enjte, data është 6 nëntor. Jemi çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Okej, okay, mm. goza, ne nuk e kemi menduar ende një fjalë. Mm -hmm. Megjithatë do ta mendojmë. Në të ardhmen do ta mendojmë. Po. Kemi kohë. Mhm. Mm edhe 40 minuta, kështu që. Um, Atëherë, doja të bëja një pyetje. Ka rrugë të ndryshme mm -hmm. në mhm. botë, të cilat janë uh, rrugë me kaldrëm. Tam. Kaldrëmi është një mënyrë e të bërit të rrugëve që është e përhapur në Azi, në Amerikën Latine, sigurisht në Europë, në Berat, në Gjirokastër, etj, etj, etj, etj, etj. Kështu që unë i kam ca pyetje, i kam sot me kalldrëm, miq të dashur, dhe uh, dua të bëj një pyetje të parë nga kalldrëmet. Kujdes. Mm. Kujdes nga mënyra se si unë bëj pyetjet, ju me intuit mund të nxirrni përgjigjet e sakta. E pyetja e parë është kjo. Rrugët me kaldrëm në këtë kryeqytet amerikano-latin mm -hmm. mund të jenë pak të vështira për të kërcyer tango. 0-6-9-27-22-2 Dërgoni mesazhet tuaja Rrugët me kaldrëm mm. Në këtë kryeqytet Amerikano-latin mund të jenë pak të vështira. Jo të pamundura, asgjë s'është e pamundur. Kuptohet. Për të kërcyer tango. Para pa pa pa pa. Okej? Dakor. 0692070222 0692070222 pra në pyetjen kishit edhe një shkelje syri atje, ndihmë të vogël. Çuna dhe goca, kemi Facebookun si përgjigje të saktë në lidhje me Atë që u ndalohet ushtarakëve, unë e kam para vetes edhe gazetën Mapo, sot në mëngjes faqe 6, shpjegon më shumë për këtë. Edhe thotë, ndalohet Facebooku, duhani, alkooli dhe ngacmimet seksuale. Qeveria ka miratuar dje projektligjin për disiplinën në ushtri. Kështu që është projektligji për disiplinën në ushtri ndalohet pra veprimtaria politike, Ngrihen dhe komisionet e disiplinës në nivel batalioni dhe shtabi, por Facebooku, statuset dhe se ndonjëherë këto çojnë edhe në nxjerrje sekretesh apo mm -hmm. implikojnë Ke parasysh se po hapen Facebook pastaj mund të po kur je ushtarak duhet që të kesh një disiplinë ndryshe nga civilët kam përshtypjen unë se përfaqëson më shumë se sa veten tënde por uniformën flamurin etj etj etj etj. Kështu që kujdes. Kush e ka gjetur? Na e ka gjetur i pari Jetmiri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Jetmir. Bravo, bravo. Bravo Jetmir. Mirë, do të bëjmë një tjetër pyetje nga Prit Prit s'e di tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Atëherë. Për uh, çmimin e dritave ka folur dje ministri Gjiknuri i energjetikës. Ëh. Mm -hmm. Dhe ka thënë se do të ketë një kompensim në paradhënie për një numër kategorish të qytetarëve. Pyetja është sa kategori qytetarësh do të përfitojnë kompensim, kompensim, kompesimin, kompensim. Mm -hmm. Kompes, kompensoj, po, është ka dhe n apo jo? Kompensoj. Po. Mm -hmm. Ashtu. Unë jam Blendi, vazhdoj të jem Blendi, po. Edhe unë vazhdoj të jem Jeri. Po, vazhdon. Unë vazhdoj të jem Altini. Olta. Olta. Ah, Olta jam. Edhe Lori gjithashtu vazhdon të jetë po i njëjti në klubin e mëngjesit. Olta kemi ndonjë fitues për të dhënë? Po kemi të çuna mendojmë për sa radio. Atë mm. kemi për këngën e ditës. Më parë 08 i mbaron numri Pirenës, çfarë emri. Pirena, wow. Fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Pirena. Ndërkohë radio ishte regjistri. Është Piranja. është Pirena. Ndërkohë regjistri ishte sa radio jon, dy bileta për në teatrin. Po, Shiko kush erdhi të dielën ora 19, fiton Ingridi. Shiko kush vjen. Shiko kush vjen. Bravo Ingrid. Po pak seriozitet ju lutem, po ju lutem, ju lutem, ju lutem unë juve, se më çmende. Wow. Hmm. Ka gjetur fituesi Olga. Është edhe Buenos Aires. E ka gjetur Berti fiton dy bileta për në Cineplexx. realisht ka ndërtesa, falë ndërtesa, e kam fjalën, realisht ka rrugë që janë të shtruara. Mm. Jo, jo, ka rrugë që janë të shtruara me kaldrëm. Me kaldrëm. Shiko. O sa bukur. Se thonë pastaj që s'ka. Prandaj pyetja ime ishte në këtë kryeqytet nga Amerika Latine, miq të dashur, mund të jetë pak e vështirë për të kërcyer tango në rrugët me kaldrëm. Në Buenos Aires miq të dashur gjeni rrugë me kaldrëm. Po. Jo, Olta. Po pse? Është një koncept. Është një, shumë... jo, nuk është një gjë që hahet, nuk është një koncept, jo. Nuk mund të themi është koncept. Po. Megjithëse është okay, diçka e prekshme. Është konceptuar dikur, por tani është diçka që është diçka e prekshme, jo, nuk preket. E ka një gjë gjallë këtë apo? Jo, nuk e ka një gjë gjallë. Jo, po bëhet për gjëra të gjalla. Bëhet. Bëhet për gjëra të gjalla. Një herë në jetë Altin apo disa herë? Jo, Olta, është një pjesë e jetës madje ku e bën shpesh. Pra bëhet për njerëzit. Le të mm. themi që gjatë kohës që bën këtë të bëhet mm. Çfarë të bëhet? Të bëhet mishi. Të bëhet mishi, mund të mund të të bëhet, domethënë, nga Ka... tensioni të të vjen të duket sikur të bëhet urina. P, P. Është thjesht një P. Është një P, çfarë domethënë kjo një P? P e dyta gërma dy çash. Po. Për rë. Po, po, çfarë? Ne kemi për provëzën, që po flisnim për më parë që të bësh urinën tek provëza. Ai ai ai. Jo, sa jo. E pasaktë. Është një provim Altin, provim. Jo. Po fillon me p? Është është saktë, bravo, e gjeti. Kjo është provim. Edhe kjo është faj Altin, se nuk do të kisha thënë, po ai provëza e kupton tani? Nuk më ska gjë. Ti vetëm do të tregon gjithsesi, nuk tregon vetëm. Tregon vetëm ti meqë e gjeta gjithsesi. Ja, prish lojën po, gjithsesi. Ma okay, mirë, faleminderit Olta. Po, Rrosh me për Altin e kalove. E kalove Olta me këtë provim. Le të bëjmë një tjetër pyetje me kaldrëm nga këto që Olta nuk i di miq të dashur, nga këto që Olta nuk i di. Ta provojmë. Se kush e di në sa provime, sa provime ke marrë ti? Të gjitha. Të gjitha ke marrë. Altini. Po. Pyetja, pyetja tjetër është si. Po gjithsesi. Okej. Okay. Mirë, vazhdojmë, vazhdojmë uh, programin. Atëherë, me sa duket, Një zërë po flasim prap për qytete me kaldrëm. Me, mm -hmm. me sa duket, nuk ndalohet të hecësh mbi kaldrëmin e qytetit të ndaluar në këtë kryeqytet. E qytetit të ndaluar. Nga sa duket, mm -hmm. është e lejuar të ecësh në kaldrëmin e qytetit të ndaluar në këtë qytet. Kujdes, ka dhe një foto më Ju ndihmoj. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja. Me sa duket është e lejuar të ecësh mbi kalldrëmin e qytetit të ndaluar në këtë kryeqytet. Mhm. Mm Okej. Okay. Dakord. 0692070222 0692070222 Do vijmë tani me Thrift Shop nga Macklemore, miq të dashur, ja ku është në klubin e mëngjesit. Është bashkë me Ryan Lewis dhe Wanz. Yes, yes, ç'do na tregosh tani. Po ka ndodhur një histori jo fort e mirë në Texas, janë përfshirë uh, një çift të dashuruarish prej disa kohësh. Bëhet fjalë për Kelly Turner, 43 vjeç, e cila Kelly ë uh, dhe të dashurin e saj 53 vjeçarin Joseph Frederick Kerr. Nuk e njoh. As unë, uh -huh. por po i njoh nëpërmjet historisë së tyre që nuk është histori e bukur. pasi ka përfunduar pavarësisht se këta të dy kanë qenë të lidhur prej disa kohësh dhe uh, vajza ka dashur që të dashurin e saj ta prezantojë në familje e ka ftuar Joseph për drekë për ta njohur dhe me pjesëtarët e tjerë të familjes së saj çdo gjë ka shkuar mirë përveç se ka filluar një sherr i vogël midis çiftit, midis Kelit dhe Joseph dhe Ndërkohë që dëgjoheshin zhurma nga ana tjetër e dhomës, sepse këta ishin të dy në dhomë dhe familjarët e tjerë në një dhomë tjetër, në momentin që prindërit e vajzës kanë shkuar për të parë se çfarë po ndodhte, kanë gjetur që Joseph uh, ishte me një thikë dhe e kishte vrarë 43 vjeçaren për arsye tepër banale. Oh! Prandaj thashë. Për çfarë ishte vrarë? Po, kishte filluar një sherr midis tyre, uh, jo për ndonjë gjë shumë të madhe, nuk bëhet e ditur ende. Ideja pse ke prekur gjërat e mia për shembull. Por ka arritur deri në këtë farë pike sa Joseph 53 vjeçari ka vrarë të dashurën e tij në prezencë të familjarëve të saj. Faleminderit për këtë lajm. Okej. Ka edhe lajme të trishta. Po, mirë. Mos lër gjë pa na thënë këto. Ej, çuna dhe goca. Ky qytet miq të dashur i madh, e kryeqytet në fakt, mm -hmm. që ka brenda një qytet të ndaluar, ku nuk është e ndaluar të shkelësh mbi kalldrëm, është, është Pekini. Bravo. Bravo. Bravo. Ori fiton dy bileta për në Cineplex. Qyteti i ndaluar është brenda në Pekin, është qyteti perandorak, ha, i atyre mm -hmm. dinastive kineze, oh. ku gjithçka është shtruar me kalldrëm dhe ku sigurisht lejohet ta shkelësh edhe pse qyteti mban emrin qyteti i ndaluar. Duke qenë të tjerë në ah. fakt. Mm -hmm. Kalldrëmi i sheshtë si plaka kështu. Mirë, faleminderit, është koha tani miq të dashur për një pop quiz nga fjalori i gjuhës shqipe. Unë kam ndaluar sot te gërma nj, nj, e cila nuk ka shumë fjalë, me thënë të drejtën, kështu që gjërat thjeshtohen pak. Mm -hmm. Kujdes, se s'ka shumë fjalë që fillojnë me nj. Atëhere, atëhere Të gjitha përgjigjet e sakta nisin me nj, nj. Nj. Sepse unë kam përkufizimet nga fjalori Të këtyre fjalëve që nisin me nj. Do të lexoj përkufizimin, ju do të jepni fjalët Shumë e thjeshtë mm -hmm. Pyetja numër një Pyetja numër një Pyetja numër një Lagem Ok Lagem Jeri. Mhm. Mm Okej, okay, kjo është për ty, mbas pak. Lagem. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Përvjetori i 100 i dikujt apo diçkaje. Mhm. Mm Kujdes aty. Mos mendo shumë. Gjëja e parë që të vjen në mend. Përvjetori i 100-të Mhm. I dikujt apo diçkaje. Mhm. Pyetja e tretë është për Olta Rekën, miq të dashur. Po. Olta Reka e programit tonë, e cila sot është kapur nga budalliku. Oh, Pyetja është kjo. Olta. Faleminderit koleg. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. I paraqitem dikujt e i them se kush jam. Mhm. Mm po po. I paraqitem dikujt. E kuptova. Dhe i them se kush jam. Është folje. Tam. Okej. Okay. Dhe pyetja nr. 4 Jeri. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Të gjithë në një zë. Mm. Sa e. Të gjithë në kor. Të gjithë në një zë. Mm. Shumë të lehta sot. Më shumë, më shumë. Më shumë të lehta. Okej. Dakor. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ëm dua që t'i ftoj ata që na ndjekin përmes ekranit të shohin diçka që do të tregoj aty në një sekondë apo dy. Sepse është diçka shumë interesante. Stelvio është Stelvio miq të dashur. Mm. Është një shteg i shtruar me kalldrëm, quhet uh, shtegu Stelvio. Është këtu. Wow. Okej. Okay. Në maja të larta në Alpe, Ky është Shtegu Stelvio, i shtruar me kalldrëm. E para është një nga rrugët më të larta në botë. Shumë e çuditshme. Dhe shumë e çuditshme, po, mm. është një shteg malor i shtruar me kalldrëm që i ngjitet malit deri në majë dhe ndodhet në kufirin midis Italisë mm -hmm. dhe këtyre dy shteteve të tjera. Pra cilat janë dy shtetet e tjera? Shtegu Stelvio, i shtruar me kalldrëm. që ndodhet lart në malësitë e Alpeve, është në kufirin midis Italisë dhe këtyre dy shteteve të tjerë. Kujdes, normalisht Europia. S'ka nevojë ta theksoj. 069 20 70 222. Cilat janë dy shtetet e tjera që lidhen në kufi atje me Italinë edhe përmes shtegut të kalldrëmtë, se sot e kemi me kalldrëme, që quhet Stelvio. Kthehemi pas pak Klubi i Mëngjesit tani 9:33 YouTube. Mirëmëngjesi është 9.37 minuta tani jeni me klubin e mëngjesit në valët e klab FM Ne flasim pak për këtë, se është çështje që i prek njerëzit që na dëgjojnë Ata që janë nëpër makina edhe që duan të parkojnë në Tiranë dhe vështirësi shumë kanë um, Ka një gjë që quhet uh, arka ose sharja nga nëna ë uh, siç e quaj unë, sepse ti mundohesh uh, që të parkosh makinën dhe zakonisht do të hasesh miq të dashur edhe me një pamje uh, si puna e kësaj këtu. Ku vendosen arka në rrugët e qytetit, të cilat arka duhet të uh, paguash për t'i shmangur. Mm -hmm. Paguan zotërinë që ka vendosur arkat, janë arka plastike zakonisht. Arka të Coca-Colës apo qumshit apo ku di unë se çfarë tjetër përdoret sot e kësaj dite. Po, të cilat zënë hapësirat publike të parkimit edhe në qendër të qytetit. Kjo foto për shembull është është bërë mu tek kuvendi i Shqipërisë. Është një foto që ne po mhm. shfaqim në ekran. Dhe sot në mëngjes, ndërsa vinim për për në punë, Ne e kemi thënë me qindra herë që makinën nuk e marrim për luks as për tangërlik, por për një nevojë të punëve, të shumë punëve, sepse duhet të rropatemi gjithë ditën në punë të ndryshme për të siguruar jetesën tonë dhe të fëmijëve tanë, të familjes etj etj etj. Kështu që le ta heqim këtë idenë, lëre makinën, lëre makinën në shpi, hajde në këmbë, se, okej, në rregull je, kur uh, del në xhiro për të, për të ngrënë drekë te Blloku, po. por, por, por, kur je për të punuar në 4-5 vende gjatë ditës, e duhet të rropatesh, nuk mund të marrësh taksi gjithandej sepse të ikën dita e punës në taksi. Sa rrogën ta. Absolutisht. Dhe tani, çështja është këtu. Ky ping-pongu që bëhet me këtë, unë e kuptoj që që përgjegjësia bika mbi policinë bashkiake, sepse këto tani janë në çdo rrugë të qytetit. Mu në kuvendin e Shqipërisë, ku vijnë deputetët përditë, edhe deri tek shkolla Vasil Shanto, gjatë gjithë unazës, mund të gjesh njerëz që vendosin arka për të zaptuar tokë e zanun, hapësirat publike, për të cilat paguaj unë paguan edhe çdo shofer tjetër këtu në Tiranë. Ne si qytetarë paguajmë që rrugët kemi taksën e rrugës dhe këto parkingje publike nuk kemi pse të paguajmë atë zotërinë 1000 lekë për të lënë makinën, ndërkohë që s'është rruga e atij. Ai nuk është pronar, askush nuk është pronar i rrugës. E kuptoj se s'kemi ç'i bëjmë ministrive dhe urdhrave që nxjerr qeveria për ta bërë bulevardin e zbrazët, që të sodisin njerëzit për qejf, dakord. Me këtë s'merremi dot. Por këta individë që zënë hapësira publike, pse tolerohen këto arka që duken gjithandej? Pse tolerohen? Dhe thuhet, ping-pongu ky është, kur shkon tek policia e shtetit, të thuhet që kjo është përgjegjësi e policisë bashkiake, është pol, është përgjegjësi e bashkisë së Tiranës. Dhe unë këtë e mirëkuptoj. Mm -hmm. Por Kur njerëzit fillojnë dhe kapen me grushta, pastaj me këta, se mund t'i fusësh ca shqelma këtyre arkave, se ka momente, ka momente kur ke një fëmijë të smurë, a kur je vonë për punë, a ku di unë se çfarë, kur e humb njeriu, e nuk duron dot më, dhe pastaj konflikti degjeneron edhe në dhunë fizike dhe vjen pastaj policia e shtetit. Po sa nonsens është ky? Që ta lejosh një aktivitet të tillë të lulëzojë një një në mes qytetit, në mes kryeqytetit që pretendojmë që të bëhemi europianë, e kjo na trumpetohet çdo ditë përmes shtypit, mediave, televizorit, radios e tjera dhe mu në mes të kryeqytetit të Shqipërisë, një praktikë komplet barbare, ku dikush bëhet i pronari teket. i rrugës, sepse do ai që të jetë pronari i rrugës, edhe symbyllur edhe policia e shtetit, edhe policia bashkiake që unë s'e di a ekziston më, a s'ekziston se s'kam parë më. Edhe me një rrogë prej 30000 lekësh të vjetra në ditë. Tani ky po, 30000 lekë të vjetra, ndoshta edhe më shumë, se po. varet se sa se sa Arka vendos, sa më shumë arka ti për çdo arkë 1000 lekë. 1000 lekë. Po të kesh 30 uh, arka 30000 lekë. Po një 50 vete, 60 vete po, do të shkojnë. Kur kur kur kjo degjeneron në dhunë, pastaj vjen policia e shtetit. Po pse të mos shmanget kjo? Është ajo që quhet politika e xhamave të thyera. Mm. Ti nuk i lë ndërtesat me xhama të thyera sepse nëse i lë me xhama të thyera, vijnë njerëzit pastaj dhe bëjnë hajdutllëqe, sepse thonë këtu s'paska zot. Edhe aty duket si tokë pa zot. Edhe nuk e di, u vjen turp për shembull kur shikojnë këta delegacionet e huaja, ku di unë se çfarë, se mu aty është qendra e informimit të Bashkimit Evropian, me siguri ambasadori amerikan kalon dhe shikon edhe arkat në mes Tiranës me arka, me arka tokë e zanun. Po. Pa sens fare. Pa sens fare, nuk e kuptoj këtë. Sepse duhet ne që dalim për punë, e të gjithë ata që kanë punë, të merren me ca individë që s'kanë absolutisht asnjë të drejtë mbi hapësirën. Se tash edhe të konfliktohesh me gjithë ta, frikën e ke se makinën do ta lësh atje s'do i rrish roje. Se vjen ai me çelës e ta bën makinën mm -hmm. ashtu. Mm -hmm. dëmton. Po, e i bie pasaj që ti ta rrahësh atë. Apo jo, e pasaj të futesh ti. Nuk diskutohet. Por ndërsa policia ka marrë përsipër dhe mirë ka bërë që të mbështesë INUK-un me ndërtimet pa leje. Ndërsa ka marrë përsipër që të ndihmojë me OSHEE-në çfarë është me me gjithë ato kabllot që vjedhin energjinë mhm. elektrike. Mm -hmm. Të ndihmojë dhe të ndihmojë me hapësirën po është policia bashkiake është për këtë hapësirë. Pra, këtë po bëjmë. Le ta ndihmojë policinë bashkiake, le ta ndihmojë dhe bashkinë. Meqë bashkia ka kapituluar. Edhe është në çdo vend kjo, në çdo cep të Tiranës, ose do të gjesh arkat ose do gjesh njerëzit që rrinë aty në vend të arkave. Domethënë kemi kemi pronarë trotuaresh. Miq të dashur, edhe na fusin në konflikte fizike me njerëzit, sepse na nxijnë jetën, ndërkohë që të dalim në kryeqytet, qytetin tonë për të dalë për punë në mëngjes herët, e duhet të merremi me lloj-lloj palaçësh që kujtojnë se janë pronarët e trotuareve. Dhe në qoftë se konfliktohesh me ata, pastaj plas një sherr, të cilin si qytetarë nuk jemi të gatshëm ta bëjmë çdo ditë. Po. Se nuk kemi pse të rrihemi, të zihemi, të bëjmë fjalë, të prishim gjakun me njerëzit, ndërkohë që Jemi në kryeqytet. Më vjen shumë keq për këtë. Unë nuk e kuptoj se si mund të si mund të kalojë si mund të tolerohet, si mund të tolerohet. Kryeministri kalon në këmbë, dje po thoshte tek Ilva Tare. Mm -hmm. Kaloj në këmbë sa herë ma lejon mundësia to dhe është një kënaqësi e vërtetë, por kur kalon duhet t'i shohë ato. Dhe e di që nuk është puna e kryeministrit të merret me arkat, se vaj medet po u mor kryeministri edhe me arkat e rrugëve. Por që a nuk është turp që t'i shohë kryeministri ato? Apo si si e si, pyes ndoshta se si ndihet kur i shikon që në kryeqytetin e tij ku dhe ai ka lindur. Zapto. Vazhdon, vazhdon kjo, tokë e zanun. Po, zaptimi. Tokë e zanun. Kështu që më mirë do ishte që të do do do do do shumë pak. Policia me t'i parë ato arkat me shqelma pam pam pam pam t'i hedhë që të gjitha në kosh të plehrave. Ta, ta shikojë dhe individin që afrohet atje dhe vendos arka se e dini sa është vetëm 5 deri në 10 metra larg. Është gjithmonë diku aty vërdallë. Zotëria i arkave, se në momentin që afrohesh të parkosh tak shfaqet. Sikur del nga një puset. E gjen menjëherë. Edhe nëse zbatohet ligji antiduhan. Bravo na qoftë për zbatimin e ligjit antiduhan. Qoftë se ndërpriten vjedhjet e energjisë elektrike. Shumë urime edhe për këtë. Qoftë se ndërtohen, shkatërrohen ndërtimet pa leje, lirohen hapësirat publike, trotuaret, sido që ca mbeten akoma. Në qoftë se këto ndodhin, është gjynah që në kryeqytet akoma të ketë arka që zënë trotuaret, nuk kam parë në asnjë vend të botës. Në asnjë vend të botës. Po sigurisht, kjo është një dukuri, një fenomen mm. shqiptar dhe duhet që të marrë fund, se nuk kemi për borxh që të rrihemi me njerëzit çdo ditë. 069 20 70 222 kam nevojë dhe kam dëshirë që të dëgjoj mendimin tuaj nëse na keni dëgjuar në këtë segment dhe jeni hasur dhe ju me arkat, jam i sigurt. Shtypi ka shkruar jo më se një por ja 30 a 40 shkrime të ndryshme në gazeta pikërisht për këtë. Edhe kjo vazhdon ping pong, ping pong. E ke fajin ti e kam fajin unë, e ke fajin ti e kam fajin unë. Për parkimin me ligj e paska bashkia. Nuk merret policia me parkingjet. Po kjo dukuri vazhdon dhe nuk e di, mund të ishte si si profilaksi, si parandalim mm -hmm. që mos ketë sherre me grushta, Le të largojmë makinat, është shumë më kollaj se sa të mbushësh dokumenta të marrësh njerëz në paraburgime në komisariate të gjitha këto. Ne sa është sa është plasur sherri. Mm. Se këtu dihet se ku degeneron sherri shumë shpejt. Mund të shkojë çështja edhe për thika e pistoleta. Mirë. Kaq për tani? 069 20 70 222 duam dëgjojmë prej jush. Do të bëjmë përgjigjet e pop kuicit. Kemi po, pak kohë, Jeri, përpara se shkojmë atje. Dua t'ju jap një mesazh të vogël nga Universiteti Marin Barleti. Në fakt është thjesht një njoftim publik. Mm -hmm. Ka të bëjë me miq të dashur, shtyrjen nga Ministria e Arsimit dhe Sportit të afateve për uh, regjistrimin në sistemin bachelor dhe në sistemin master. Mm -hmm. Afati i regjistrimit për në bachelor shkon deri në datën 12 nëntor, ndërsa afati i regjistrimit për master është në datën 24 nëntor. Kështu që keni afat deri në 12 dhe 24 për t'u regjistruar për uh, bachelor dhe për master. Universiteti Marin Barleti ju mirëpret në dy kampuse, bachelorit tek uh, Diga e Liqenit, ndërsa masteri ndodhet në Selitë. Selitë. Po, mm -hmm. mu pranë qendrës Kristal, shumë pranë me qendrën Kristal, mu aty ku kalon uh, Unaza e Re. Që po ndërtohet tani më. Okej, okay, përgjigjet e Pop Quizit në atë fjalën që fillon me, me nj. Fillim fare kishim lagem. Njomem. Njomem, njomem. bravo Jeri. Ëh, uh, Altin, përvjetori i 100 i dikujt apo diçkaje? 100. 100 vjetori. 100 vjetori, vjetori gabim. Ëh, uh, ndërkohë, pyetja po si, përvjetori 100 100 thotë. Dhe fjala numër 4 është. Edhe më njëhin të gjithë sikurse thotë dhe Altin. Olta, uh, Jeri, të gjithë në po, kor. Njëzëri. Njëzëri. Kush është fitues, Olta? Është Andrea Shtjefni. Bravo. 980 i mbaron numri, fiton një kontroll të plot nga Spitali Amerikan. Bravo Andrea. Si ishte Andrea Shtjefni? Shtjefni më, Shtjefni. Shtjefni. Okej. Faleminderit.